kugira mfashe ngo amajwi abashikire ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru nazo nizi zikurikira mu rubanza rw'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka uheze rwasomwe kuri uno wa mbere hari igitega umunyororo wo guherayo niwo waciriwe mirongo ibiri n'umwe muri bo babiri nabo bakaba bambitswe izera leta y'u Burundi ngo iheraniye bamwe mu badandaza b'igitoro amafaranga agera ku miliyoni icumi z'amadolari y'abanyamerika ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe orikome rigwanya abagigiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta aho babona ko nyabo nabo bose begwa n'ico kibazo c'igitoro bo kwicara hamwe bagatora inyishu y'icyo kibazo c'igitoro kuko ngo ingorane ziraboneka muri icyo gisata ariko kandi ku masitasiyo atandukanye bagenzi bacu bagendeye ko igitoro kiratanga ukuri kwamye ata mirongo yibonekeza umuntu umwe nawe yishwe arasiwe mu kinama ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere abandi babiri baraye baguye mu gitero cyakozwe mu kirabo cyo muri zone ya bwiza bandi bane barakomereka udasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi sentare ntahinyuzwa mu gisata cyayo cyiyungururizo yasomye urubanza rw'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwa gatanu k'umwaka uheze mirongo ibiri n'umwe muri bo baciriwe umunyororo wo guherayo babiri bambitswe izera abandi batanu bacibwa imyaka ibiri yo gufungwa abasaba indishi y'akababaro nabo sentare ikaba yashinze miliyaridi zirenga zitandatu n'inkuru ya Arthur Kavabushi inyuma y'ikiringo cy'indwi zibiri ubwo rubanza rushyizwe mu mwiherero n'iyo sentare kuri uwa mbere niho rwasomwa muri mirongo ibiri n'umunani bakurikiranwa sentare yejeje babiri abo nabo akaba ari ni keze ntawe na Deo Ngabirano mirongo ibiri n'umwe nabo bakiriwe wo guherayo n'imyaka mirongo ibiri ngo badakora akazi ku isonga hakaba haza abafite ipete rya generale bane aribo Cyril Ndayirukiye Zeno Ndabaneze Juvenal Niyunge ko batazira kiroho na Hermenegilde Nimenya hagati aho Colonel Daradangwe Jean Bosco na prime ngo inubusa bari bambitswe izera na sentare ya mbere sentare y'iyungururizo yatanze itegeko ry'uko bahagarikwa mu maguru mashya kuko bakiriwe uwo guherayo umugwi wundi w'abafungwa batanu ahanini ari abasoda bato bato bakiriwe imyaka ibiri yo gufungwa muri urwo rubanza harimwo abasaba indishyi z'akababaro batandukanye aho naho twavuga leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe n'ubushikiranganji bw'umutekano uwundi mugwi mugwi ugizwe n'umugambwe cndddfdd radiyo rema fm n'abantu batandukanye bose bakaba basaba imiliyaridi zirenga zitandatu ibyo sentare yemeje uko umwe mu bakurikiranira hafi iby'agateka ka zina muntu asanzwe yarakurikiranye urwo rubanza yamenyeje ko urwo rubanza rwari ruhambaye ariko ngo bibabaje kuko bamwe baburanye batagira abashingwamanza ikindi yavuze ngo ni uko urwo rubanza rwavuzwemo abantu benshi batashoboye kurengutswa ngo hamwe n'amasura atigeze aboneka muri urwo rubanza Arthur kavabushi gitega radiyo isanganiro urakoze kavabushi tuve mu by'ubutungane tuvuga ibijyanye n'ubudandaji aho wata mirongo y'abarondera igitoro cya esanse yibonekeza ku masitasiyo twashoboye gushika ko aherereye hagati mu gisagara cya bujumbura no mu buraruko bw'igisagara ku masitasiyo cumi n'atanu twashoboye gushika ko icyenda zari ko ziratanga igitoro cya essence cyari kimaze iminsi gisa n'igikenye hamwe hamwe n'inkuru ya oba niyo nkuru amenshi ku masitasiyo twashitse ko imbere y'umutaga wo kuri uyu wa mbere igitoro ca essence cari kiratangwa kuri bose bakirondera ivyo bibaye inyuma yaho ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu buhagaritse impusha zo kurangura hanze igitoro ku mashirahamwe ane ariyo Burundi Petroleum Imatco Merez Petroleum na Jet Fuels hakaba hari hahizindwa irenga hibonekeza imirongo miremire ku masitasiyo amwe amwe yaragitanga icyo gitoro cya esanse ariko n'ubu iyo ngorane ntirahera burundu kuko hakiriho amasitasiyo amwe amwe adafite icyo gitoro cya esanse canke agiha gusa abafise impapuro bita bondo komande mu gifaransa mu itangazo ryasohowe n'ubwo bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu kuri uyu wa gatandatu abadandaza ibitoro bifuza kubibandanya mu gisagara ca bujumbura basabwiye kurungika mu gisata kijejwe gukurikirana ibijyanye n'igitoro amakete yo kwiyemeza kubandanya uwo murimo hatarenze kuri uyu wa mbere isaha cumi n'imwe nayo ku bari hagati mu gihugu bagasabwa gutwara ayo makete nyine mu biro bya buramatari bitarenze kuri uyu wa mbere isaha cumi n'imwe abo badanda badandaza nyine basabwa gushyira ahabona ku bwinjiriro canke aho basohokera inzandiko zerekana ko iyo sitasiyo iriko irakora canke idakora iyo ngingo ikaba yubahirijwe hamwe hamwe ahandi naho ntiraja mu ngiro harakoze yo niyo nkuru amafaranga agera ku miliyoni icumi z'amadolari y'abanyamerika ngo niyo leta y'u Burundi heraniye bamwe mu badandaza igitoro bigatuma haba ubukene bw'igitoro ibyo bishikirizwa n'ishyirahamwe orikome ryishinze kurwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Gabriel Rufyiri Harirongo irongo yavuga ko ibibazo mu idandazwa ry'igitoro bihari igikenewe rero ngo nuko abegwa n'ico kibazo bo kwicara hamwe ikindi warongoye uriko mavuga nuko wumvirije leta canke bamwe mu badandaza igitoro biboneka ko ibibazo bitabuze tugerageje kumviriza ibyo eh, abo muri leta bavuga kumviriza n'ibyo aba n'abandi ari abagura igitorana n'abakirangura bavuga n'abakidandaza urabona neza yuko hariho ikibazo twebwe nk'abanyagihugu ibyo sibyo dukeneye ndabaha ibiharuro leta cyangwa abapeteroli babihinyuze kuko twebwe nibyo twatohoje ku kwezi uburundi bukenera amaritiro ari hagati y'imiliyoni cumi n'imwe na cumi na zibiri z'ibitoro eh, ni ukuvuga esanse na mazutu na peteroli ibyo nibyo bakenera gukoresha z'amadolari bategerezwa kuriha abaforuniseri babo hariho ama empeye y'amezi ane leta itarariha amasosiyete amasosiyete azana ibitoro mu burundi bikomeye cyane ni amasosiyete atatu ni kobire ni interpetrole na enjeni ayo masosiyete rero niyo yonyine niwumva bahagaritse interpetrole bagahagarika engeni bagahagarika izo izo zitatu zikomeye aho uzoca umenya ko ikibazo kizoba kitaguye kugira nibaje hamwe rega ibibazo birahari urabona ibibazo bya politiki iminsi yose byama bica bikwega ibibazo by'ubutunzi niko bigenda isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cy'umutekano naho umuntu umwe azwi ku izina rya Gervais Mbagoye niwe yarashwe inyuma y'umutaga wo kuri wa mbere muri komine Ntangwa zone Kinama iruhande y'ishengero rya Pentecote Kinama amakuru ava mu gipolisi amenyesha yuko yishwe yarashwe n'abantu babiri bari kwipikipiki bitwaje inkoho yo mu bwoko bwa pistole Gervais Mbagoye akaba yararongoye impunzi ziba muri quartier so quartier aho nyene mu Kinama grenade yaraye itewe mu kirabo cy'uwitwa Leonidas Mubwiza. kw'ibarabara rya gatandatu uwo nyine ikirabo akaba yaciye ahasiga ubuzima ubwo nyine abandi batanu barakomereka bikanavugwa ko hari n'uwundi yahavuye acikanira kwa muganga uwakoze ubwo bubisha ntarashobora kumenyekana n'inkuru tubaza leonce bitariho inkuru dukura mu bari hafi y'icyo kirabo zivuga ko hari igihe cy'isaha zitatu n'igice aho bumva grenade ituritse mu bari bahateramiye ku rya gatandatu kwa leonidas mugabo mu nyuma aho bukeye twamaze kumva ko hari uwundi nyine yari yababaye cyane nawe nyine ngo amaze kwicikana ku kibazo cy'uko yuko hari uwo yaramenye cyangwa yarabonye uwateye grenade ngo ntawamuciye n'ikanda uteye grenade ntushobora kumumenya kuko mwese mwiruka munyaga amagara nta muntu ashobora kumenya uwundi ngo witeye n'uyu aho mu bwiza na radio y'isanganiro bashikiriza ko hari hakigendeka mu bijyanye n'umutekano umuntu afatiye ku makarita mwamwe yo mu gisagara cya bujumbura icyo basaba ni uko ababijejwe bofasha kugira ngo umutekano ureke kujurahungabana haba mu bwiza cyangwa imbere n'ahandi Rakoze bitariho abasoda bo mu ikambi ya Jenidokomba yo kumuzinda ni babiri bapfuye munani barakomereka biturutse ku isanganya ry'imodoka pickup ryabereye ku ibarabara rivi Bujumbura rija ibubanza ku kiraro cy'uruzi muzazi rugabura bujumbura na bubanza mu gisirikare cy'igihugu baremeza ayo makuru abari hafi y'aho iryo sanganya ryabereye nabo bakavuga ko ryoba ryaturutse ku muvuduko munini iyo modokari yari ifise aho ishitse ku ibariyeri y'igipolisi byanse kwihagarara iratembagara turabandana n'ano makuru twabateguriye umuryango utabara imbabare ko ahuje usaba leta y'u Burundi gushiraho itegeko rikingira ikimenyetso cy'uwo muryango cy'umusaraba utukura kubw'urongoye uwo muryango Pamphile kanabaze ngo harabakoresha ico kimenyetso kuzindi inyungu ivyo akaba bishikirije mu kiganiro uwo muryango wahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe uwo muryango wamuhimbazwa kuwa munani rusama hama uko umwaka utashe iyo nkuru tuyibaza Placide niyo mwongere we muryango utabara imbabare umenyesha ko uhimbaje umunsi mukuru wawuhariwe hari ibiza bijanye n'imyuzure mu Burundi ivyo bise El Nino ivyo navyo bikaba byahitanye ibintu harimo n'ubuzima bw'abantu nk'uko bivugwa n'umunyamabanga mukuru wo muryango Anselme yunguruza. uyu munsi tufise abantu bashika 180 bamaze guhasiga ubuzima kubera imvura y'umwuzurira turafise abantu bashika ijana mirongo indwi bakomeretse kubera aya mazi iyo mvura y'umwuzurira turafise inzu tumaze guharura zishika ibihumbi bine na mirongo umunani na zitanu zasambutse akanamenyesha ko inyuma y’ibyo biza hagiye gukurikira n'ikindi kiza bise Lanina ico naco kikazaba gifatiye ku ruzuba muri ibyo biza byose vyashikiye Burundi be n'ivy'uburundi bumazemo igihe ngo biramaze kugaragara ko hariho abakoresha ikimenyetso cyabo cy’umusaraba utukura ku nyungu zabo arico gituma basaba ko hoshigwaho itegeko rikingira icyo kimenyetso nk'uko bivugwa n’urongo uwo muryango mu burundi pamfile kantabazi twashaka rero kongera gusaba abarongoye igihugu cacu gushiraho itegeko uwo muryango ukamenyesha ko uzobandanya ufata mu mugongo abari mu bibazo bitandukanye nk'uko wahora ubikora rakoze Placide turangirize ano makuru yacu muri komine ya Gihanga ahavugwa ubukene bw'amazi mu mabombo mu gisagara cya Gihanga abanyagihugu bagura amazi mu bisagara biri hirya no hino muri komine Gihanga abandi nabo bakavoma inzuzi n'imigende ivomera indimo abo banyagihugu bavuga ko hamwe atacokogwa indwara zifatiye ku isuku rike zishobora gusubira kwaduka musitanteri wa komine Gihanga asigura ko ari amatuyo yamenetse biraje ariko muri Zo ngo bariko baragerageza kubikora n'inkuru ya Space Caritas Kabanyana abashoboye kugura amazi meza igihanga bayatuma mu bisagara biri hirya no hino y'umugwa mukuru wa komine ku mafaranga ijana ijana ibido y'amaritiro mirongo ibiri hamwe rero n'amafaranga amajana ane ifite nk'amajana atanu yo kuriha ikinga riyazana ni ukuvuga ko ibido y'amaritiro mirongo ibiri ishikira uwuyigura ku mafaranga atari munsi y'amafaranga amajana atanu abanyagihugu bakidoga bavuga ko hamwe atacokorwa vuba bwango ashobora gusubira kwaduka indwara zifatira ku isuku rike musitanteri wa komine gihanga agasigura ko iryo kena ry'amazi ryavuye ku miringoti ikura amazi ku masoko muri komine rugazi yamenetse bivuye ku mvura nyinshi imaze iminsi igwa mu bice bihereranye n'ikibira leopold ndayisaba akanavuga ko muri regidezo bategekanya gukora iyo miringoti kuva kuri uyu wa mbere uwuserukira regidezo muri kano karere tukaba tutashoboye kumuronka ku murongo wa telefone kugira ngo agire icyo bivuze ko telefone yiwe yahamagara ntiyitabe jessica ritasi kabanya nibo isanganiro urakoze kabanya nayo nkuru niyirangije amakuru yacu yo muri rino joro kubo tutatanguranye ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize urubanza bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka uheze twasomwe kuri uno wa mbere hari igitega umunyororo wo guherayo niwo waciriwe mirongo ibiri n'umwe muri bo babiri nabo bakaba bambitswe izera leta Burundi guheraniye bamwe mu badandaza b'igitoro amafaranga agera ku miliyoni icumi z'amadolari y'abanyamerika ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe oricom rigwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta aho babona ko nyabuna abo bose begwa n'icyo kibazo cy'igitoro bo kwicara hamwe bagatora inyishu ku ngorane zibonekeza muri icyo gisata ariko kandi ku masitasiyo atandukanye bagenzi bacu bagiye baracako igitoro kiratanga kuri kwamye ata mirongo yibonekeje umuntu umwe nawe yishwe arashwe mu kinama ku muhingamo kuri wa mbere